Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice i slušatelji, dobro jutro i sretan uskrs. Želim vam tim Zelenog telefona, Udruge Sunce, Ivana Grubišić i moja malenkost Pinja Poljaković. Vjerujemo da ste proveli lipi, i ugodni vikend u krugu dragih ljudi i nadamo se kako ćete i današnji većini ljudi neradni dan provesti uz valove Radio Splita i uz našu emisiju Zeleni telefon. Ova emisija je inače rezultat dugogodišnje suradnje Radio Splita i Udruge Sunce, udruge koja se već evo punoljetno punih 18 godina zauzima za povećanje standarda i unapređenje zaštite okoliša i prirode, te je danas jedna od vodećih organizacija tog tipa u Hrvatskoj. S vama smo ponovno u novoj temi kao i svakog drugog ponedjeljka u ovim našim zelenim minutama. Nakon emisije posvećene temi Svjetskog dana zaštite šuma idemo u još jednu svjetsku priču o zaštiti. Ovoga puta pričat ćemo o sastavnom dijelu svakoga od nas, o nečemu bez čega ne možemo preživjeti više od nekoliko dana. O nečemu što često uzimamo zdravo za gotovo i ponašamo se kao da je tu samo za nas. O vodi. Zeleni telefon. Rješenje za okolišne probleme. 072 123 456 Dobro je poznato da je danas 70% teritorija zemlje pokriveno vodom. Međutim, ono što je također poznato je da se od te vode može piti tek 1% i iz godine u godinu problem pristupa vodenim dobrima postaje sve zaoštreniji te se u posljednjih godina dogodilo, vjerovali ili ne, preko 500 sukoba zbog vode, od kojih je čak 21 prerastao u rat. Taj podatak, nažalost, uopće ne čudi ako znamo da u Africi i Aziji gotovo tri četvrtine stanovništva uopće nema čistu pitku vodu. Nešto što je nama dakle dostupno samo onim laganim otvaranjem špine, drugima predstavlja sate i sate hodanja. Ako uzmemo u obzir podatak da približno 80% svih bolesti nastaju zbog nečiste vode za piće, postaje još jasnije kako moramo čuvati naše izvore pitke vode čistima, ne samo zbog zaštite okoliša, već zbog zaštite našega zdravlja. Često se hvalimo kako Hrvatska spada u sam vrh po čistoći vode u Europi, no je li to zaista tako i koliko uistinu čuvamo našu vodu, otkriće nam naša gošća, s druge strane telefonske linije Inga Kukolj iz udruge Krke Knin, udruga koja se bavi zaštitom okoliša s posebnim naglaskom na rijeku Krku. Dobro jutro Inga. Dobro jutro, lijepi pozdrav vama, drage kolegice i svim slušateljima i slušateljcama Radio Splita. Hvala ti Inga. Evo, na, sam spomen Krka svima je vjerojatno prva asocijacija Nacionalni park Krka, te neko uvjerenje kako se onda i sama Krka kao i svi njezini pritoci dobro čuvaju i paze. Međutim, rad vaše udruga, naročito projekt Zanimljiva imena, nema frke dok je Krke, upravo ukazuje na nešto suprotno, odnosno na brojne probleme po tom pitanju. Da, nažalost, evo u Kninu e, mali je gradić, e, ali imamo e, sedam rijeka, znači Knin je grad na sedam rijeka, naravno da je najveća Krka, lijepo i jedinstveno u svijetu je to što Krka izvire ispod slapa Krčić i ona svojim tokom znači ide prema nacionalnom parku Krka i kasnije se uljeva u Jadransko more. Iako radimo brojne dobre projekte i za zaštitu okoliša i prirode Rijeka. Mi, nažalost, evo, kroz već 11 godina našeg rada pokušavamo riješiti, zaustaviti sva zagađenja e, rijeke Krke, ali postoje brojni problemi od gradske kanalizacije koja se uljeva u rijeku Krku, te od zagađenja e, rijeke Krke od strane tvornice e, Diva u Kninu. Tako da, evo, brojne smo dopise pisali, brojne primjedbe, brojni koordinirani inspekcijski nadzori su bili, ali evo i dalje, znači tvornica Div u Kninu koja mi moramo reći pohvalno je to što zapošljavaju ljude i što ljudi rade u Kninu, međutim oni već godinama rade, sama će vam ove dvije riječi reći sve bez vodopravne i bez okolišne e, dozvole, a, a gradski pročistač koji bi trebao riješiti problem onečišćenja rijeke Krke od gradske kanalizacije. To isto hvale vrijedan projekt koji rade grad Knin i Hrvatske vode i komunalno poduzeće, ali se puno odužio i mhm. evo sad imamo naznake da bi krajem 8. mjeseca to trebalo profunkcionirati. Iskreno se nadamo da hoće jer svi su rokovi pomaknuti i nikako, nikako se taj problem riješiti. Mi svako malo u Kninu imamo dojave od građana i opet moramo naglasiti ne samo mi kao udruga, nego nama i građani stalno javljaju baš putem zelenog telefona, krkom plivaju pucaju mrlje, krka je zagađena, mi stalno zovemo inspekcije i stalno se vrtimo taj začarani krug nadležnosti, nenadležnosti i problem još uvijek nije riješena kako ste, kako se Pin rekla u uvodu, e, znamo koliko nam je e, voda bitna. Evo, zapanjujuće je saznati uopće meni, barem bilo da se gradska kanalizacija slijeva u Krku, da tvornica Div još uvijek nema pročišćivača. Rekla si da bi se ovo po pitanju kanalizacije trebalo riješiti ovo ljeto, u osmi mjesec. E, što je sa, sa tvornicom DIM? Kako se tu u budućnosti možemo nadati? Postoje li neki konkretni datumi? evo mi se iskreno nadamo pošto je taj pročistač gradski e, naravno jako skupa i vrijedna investicija da bi tvornica DIV mogla nastaviti sa svojom proizvodnjom, oni e, moraju izgraditi svoj sustav odvodnje i pročistača i moraju se prikačiti pod navodnike na taj gradski. Ako se, a oni, oni to rade, kažu nam premda mi nikad nismo dobili odgovore, niti ima na njihovim web strancama, molili smo i da budu transparentni i da obavještavaju javnost. Možda su se neki pomaci u međuvremenu napravili, ali evo mi nemamo saznanja. Nas nekako raduje i veseli ako znači tvornica div sa tim svojim e, pročistačima prikači, kažem, pod navodnike na gradski kolektor, morat će sve vode biti uredne i čiste, jer će se inače, bar su nam tako stručnjaci rekli, gradski skupi pročistač pokvariti, a onda je to evropski projekt i onda tu nastaju veliki problem, pa nam da. to daje, evo, nade uz cijelu tu priču. Inga, rekla si da građani su upoznati s tematikom, e, zovu zeleni telefon vaše udruge. Da, građani često zovu, pogotovo evo za e, problem onečišćenja rijeke Krke. Imali smo recimo puno poziva prošle godine, nije dokazano i nisu ni inspekcije utvrdile, ali evo par dana građani Šibenika nisu imali pitku vodu i to je ono što mi na svim našim okruglim stolovima, sastancima, dopisima, ministru, ministarstvima upozoravamo dok ne bude ono kod nas što se kaže uvijek kasno e, knin i vode i sve mi se nalazimo na krškim područjima, tu je problem i tih e, e, podzemnih voda, to se treba rješavati sad kratkoročno je problem problema, ali dugoročno može biti puno problema, mogu se onečisti i, i e, znači podzemne vode. Tako da evo mhm. građani zovu, građani su zabrinuti, daju nam podršku i mi ovaj put opet molimo evo sve da budu transparentni da e, tvornica diva koji ima ko radi možda su kažem u vremenu i dobili nekakve dozvole da, da, da jave ne, ne moraju nama nego da jednostavno informiraju javnost da, e, da se ne moramo brinuti. se radi treba raditi ali naravno treba biti sve po zakonima i nikako nikako ne možemo reći da su radna mjesta važnija od zdravlja stanovnika Inga hvala ti puno na ovom razgovoru držimo fige radu vaše udruge i nadamo se da ćemo se uskoro moći ponovno čuti s nekim novim lijepim vijestima, a do tada možemo se pozdraviti s jednom pa- e, parolom vaše udruge Krka Knin koja kaže ne bacajmo smeće kuda voda teče. Jeste, hvala <laughs> lijepo i lijepi pozdrav. Zeleni telefon udruge Sunce na valovima Radio Splita. Prijavite okolišni problem na 072 123 456 Evo bila je to Inga iz udruge Krka Knin. Ivana, čuli smo što se nažalost događa u Kninu. E, na sreću, s druge strane, telefoni zeleni, telefoni zvone, građani se javljaju. Kakva je situacija sa zelenim telefonom udruge Sunce? Zovu li građani sa sličnim pitanjima i problemima? Tako je, zeleni telefon udruge Sunce također zvoni radi prijava koje se tiču voda. Iako postotak zaprimljenih prijava koje se odnose na okolišne probleme na području vodnog teritorija je daleko ispod postotka primjerice prijava koje se odnose na otpad, primjerice svega 15% ukupnih godišnjih prijava onečišćenja koja prijete su itekako od velikog značenja. E, ozbiljnost tih onečišćenja možemo se približiti ako se prisjetimo, kao što si ranije spomenila, da, da Hrvati piju jedno od najčistijih voda na svijetu, koja je sigurna za piće direktno iz špine. mislim da kvaliteta života koju uživamo nije činjenica koju bismo trebali zanemariti. Mm. Da paće može poslužiti kao motiv očuvanja vodnog okoliša. Najčešće prijave koje se koje zaprimamo odnose se na izljevanje otpadnih voda u rijeki i jezera. Čuli smo i sad kolegicu Ingu. Nadalje, odlaganje raznog otpada, šljunčarenje, postojanje raznih zahvata u okolišu koji se provode nestručno ili bez pripadajućih dozvola kao što smo sad čuli za e, spomenutu tvornicu e, na području rijeke Krke tako da takve prijave dobiva i zeleni telefon udruge Sunce nažalost nisu iznimne nisu ništa čudne ali mislim da je i tekako važno da građani uoče koliko je bitno prijaviti tako neko onečišćenje ili neki zahvat koji smatraju sumnjivim jer brzom reakcijom možemo postići da spasimo i tekako bitan, e, bitnu sastavnicu okoliša. Čuvajmo našu vodu, drage slušateljice, dragi slušatelji, sve ste čuli. Ako primijetite bilo koji okolišni problem za koji do sada niste znali kome se obratiti, zovite zeleni telefon 072 123 456. Telefon stvarno nije teško zapamtiti. Volite prirodu, poštujte ju i budite njen glas. A naš glas slušajte ponovno za dva tjedna u isto vrijeme na istom mjestu. Do idućeg puta pozdravlja vas Ivana Grubišić, Pinija Poljaković i tonski realizator Ivan Bilanđić. Ćao, bao! Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija je izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.